Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, ծրագրի հյուրն է Թոշակառու մանկավարժ Մարլեն Շանազարյանը։ Մեր զրույցը Ստեփանակերտի եւ Ստեփանակերտցիների մասին է լինելու։ Ընկեր Շահնազարյան, դուք Ստեփանակերտի հնաբնակներից եք։ Քաղաքի ո՞ր անկյուններ սիրելի ձեզ համար։ Այն անկյունը, որտեղ եղել եմ առաջ Այսինքն ներկայիս Արտուր Մկրտչյան փողոցում, բայց Պիտաչոկ կոչող տեղը եւ Շահումյանի փորակը իհարկե ամնաշիրելի վայրերից մեկն է։ Նույնը եւ Նելսոն Ստեփանյանի անվան փորակը։ Հազվագյուտը այդպիսի փորակներ ընդհանրապես մեծ քաղաքներում կա չէ, բայց մերը իր գերեզգությունը ունի լավը, շատ հիանալի։ Եվ այնտեղ մարդ, որ մի քանի րոպե նստում է, հանգստանում է ուղղակի շատ լավ ազգում իրեն։ Ուկասմեք զբոսագին անկրկնելի է։ Անկրկնելի Անկրկնելի է նաև Ստեփանակերտը։ Ինչով է անկրկնելի։ Ամեն ինչով։ Ամառային կինոթատրոնը զբոսայգու Այնտեղ համերգներ է եղել, կինոներ ու մարդիկ գնում են ալյուրացանգիսն անցկացնում։ Հիմա այդպես չեն գնում։ Հիմա կինո չեն հաճախում Ստեփանակերտցիները, ընդհանրապես կինոդիտումներ չեն լինում։ Չեմ ասում լավ է, բայց կարելի է շենքն այլ նպատակից առայեցնել։ Կարելի է այլ նպատակից առայեցնել, բայց իհարկես որ գնում են այդ կինոն կամ թատրոնում իրար ճանոթում են, իրար դար թոքս պատնում են, դա։ Իսկ հիմա ամեն մեկը տանը հերոսվածություն դիտում, մեկն ու մեկը իրար հետ չի զրուցում Գորչին։ Դա լավ է։ Երբ ես ասում ինչով է անգրկնելի Ստեփանակերտը, կոնկրետ նկատի չունեմ միայն դիտարժան վայրերը։ Կարող է Ստեփանակերտը անգրկնելի լինել իր արտաքին տեսքով, իր մարդկանցով, իր կոլորիտով։ Ստեփանակերտի շրջապատը համարյա թե անտառապատ է եղավ։ Հիմա անտառազուրկ է դառնում։ Այն ներքևի մասում, որ գնում է դեպի Իվանյան, սպորտային համալիրը ներկառուցում։ Հիշում ակտիվի ժողով Լվովում Մաշկովի քարտուարը դիտողություն է անում քաղ խորհրդի նախագահին Ավանեսյանը։ Համիկ Ավանեսյան։ Հա, ասել է ինչու եք այնտեղ քանդում մեր քաղաքի սկզբնական վայրն է, ինքն է շատ մուտքն է։ Մուտքն է։ Իսկ Համիկ Ավանեսյանն էլ ասել է նրանից լավ անտառը պատելու օգնել քաղաքը, բայց ոչ մի բան չի կատարվել, այդպես է մնացել։ Եթե մնար լավ կլիներ։ Այդպես չի մնացել։ Դեպի Ասկերան տանող ճանապարհի աջ կողմում տնկված անտառը, որ երևի 30-ական թվականներին դպրոցականներն էին տնկել, շատ գեղեցիկ անտառ էր եւ հետագայում ասում են, որ այնտեղ պիտի զբոսայգի կառուցվեր, հա։ պատերազմի ժամանակ սկսեցին ծառերը հատել, մեկ այդ երկու, մնացածներն էլ հետո հատվեցին եւ կառուցվեց այսպես ասած հարուսների թաղամասը։ Որ հարտությունն է նաեւ մենք եք մեր սարերը հուշարձանը։ Սարգիս Բաղդասարյանի Սարգիս Բաղդասարյանի հուշարձանը, որը ցավը պատճառել Ադրբեջանի ճակերտներում գուցյասն, բայց իսկական ցավը պատճառը ցանկացել ընդհանրապես որ այդ հուշարձանը չլինի, որովհետեւ ասել են այդ հուշարձանը ավելի ամրապնդում Ստեփանակերտների Ղարաբաղցիների Ղարաբաղում մնալով դա մեծ նվաճում է մեր Ղարաբաղցիների համար։ Ստեփանագերտին ինչով է առանձնանում։ Ստեփանագերտը Ղարաբաղի գոհարն է, ինչով պիտի առանձնանա։ Ղարաբաղի մայրաքաղաքն է։ Ստեփանագերտը նման քաղաք չի աշխարհում կարող չգտնես։ Շատ հիանալի։ Դուք շատ եք եղել։ Վերևից նայում ես, շուշվա արձունքից նայում ես Ստեփանագերտը գեղեցկություն է։ Ստեփանագերտը ուղղակի շատ զարմանալիորեն աճում է։ Չնայած բնությունը պետք է պաշտպանի, բայց այնպես ես զարմանում 70 տարվա ընթացքում համարաթե է կեսի կեսի չափել չի կառուցվել ինչպես հիմա է կառուցում։ Պես այդ միջոցները գտնում զարմանում սուակի։ Շատ գեղեցիկ է։ Ստեփանակերտը հոյակապ քաղաք է։ Այդ որ երկը ասում է Ստեփանակերտի մասին պետք է հիվնը դարձնեին իսկականն իմ սիրուն քաղաքի դին։ Հովյանի խոսքերով գրված շատ հիանալի գրված է։ Երբ ես լսում եմ այդ երգը, ուղղակի բավականություն մտքում։ Այնպես որ Ստեփանակերտը Ստեփանակերտ է եւ Ստեփանակերտի հավասարը քիչ է լինելու։ Գուցե դեր կյանքը հիմնականում անցել է Ստեփանակերտում, դրա համար եք այդպես արտահայտում։ Ինչպես ասում են, աշխարի ամենալավ տունը, եթե խրճիթում էլ ապրես, ոչ թե դղյակն է, այլ քո խրճիթը։ Թեև տունը բալակի սիրուն, բայց ամեն թուրքուն իր բունն է սիրում։ Ստեփանակերտը մեր բունն է, սիրում եք եւ պետք է պաշտեք, պաշտպանեք։ Ինքան վիրավորական է, որ հանկարծ տեսնում ես ինչ որ մեկը ծխախոտակցում է, չի կարելի։ Ստեփանակերտը պետք պետք է սրբության պես պահել։ Ստեփանակեր քաղաքացին պետք է տարբերվի մնացածներից իր քաղաքավարությամբ, իր բարձր մշակույթով։ Ինչը իրեն թույլ չի տա իսկական Ստեփանագերցին ոչ մի անգամ աչքը հարևանի ունեցվածքի վրա չլինի Ստեփանակերտին։ Ընդհանրապես հայը պետք է այդպես լինի, բայց Ստեփանակերտին առանձին։ Պետք է հոգատար լինի, պետք է մարդկային լինի Ստեփանակերտին։ Չխոսենք պետք է ով ինչպիսին է Ստեփանակերտը։ Մեր մեծերը, մեր հասակակիցները տարբերում են իրենց ապրելակերպով։ Համեստ են ապրում եւ իրար ինչպես ասում են, թիկում չեմ կանգնացել։ Պետք է երիտասարդությունն սովորի իր պապերից, որպեսզի մեկ մյուսին սատարկանեն։ Ստիպաճեցի երեխան, ամենաերջանիկ երեխան այմա։ Փաստորեն երջանիկ մանկություն եմ տեսնում։ Հայրենական պատերազմի ժամանակ ես երեխա եմ եղել։ Նույնիսկ նրանից հետո մենք հացի կտորի կարոտ օգտավ, բայց մեր այս պատերազմի ժամանակը, գոյամարտի ժամանակը, Ստեփանակերտից ինչնած նկողում է ապրել։ Էլի հնարավորանա որ նրան ապահովին։ Թե հարևան գյուղերից, թե ամենտեղից այն դժվարություն չի քաշել, ինչ որ հայրենական պատերազմի ժամանակ մեր սերունդն է քաշել։ Էնպես որ Ստեփան Գյուրգի եւ Ղարաբաղի ներկայի սերունդը երջանիկ սերունդ է եւ եթե նրանք աղջուններ ճանաչուին, բայց ես կարծում թե նա ճանաչված համարյա թե երբ որևէ երկիր նախագահը գնում է կամ ազգային ժողովի նախագահը գնում է եւ լավ մեծ շուկով ընդունում են, այդ նշանը ճանաչված է, հա, անպայման պետք է գրեն թե ճանաչել։ Դերդան Ղարաբաղի ապագան լավ էր լինում, շատ էր լավ լինում։ Իգեր Շանազարյան, ովքեր էին ստեղծում Ստեփանակերտի կոլորիտը։ Ստեփանակերտը առանց ում չէիք պատկերացնի։ Շատ ուրանդոն, շատ անեկդոտներ հետ կապված ալա։ Հետո Սիմոն։ Բերլիկ Սիմոն։ Բերլիկ Սիմոն, որ ասում Սիմոնը նախ բրու։ Դες դարեր շարունակ այդ բանը արդեն գնալու է։ Պետք է մարդ ինչ որ բան թողնել, մի հետքը թողնել։ Անդոնն էլ իր արհեստով ալա հայտնի են։ Ինչ արհեստեր բանեց։ Նա մեքենայի ձայնից իվանում է, մեքենան որտեղից է վնասել, իվանությունը իմացել է։ Եվ շարքում ալա քնարի Կարաքելյանը որ սոցիալիստական աշխատանքի երուսն է գոհարը գոհարիկ սարինյանը այո եւ սոցիալիստական աշխատանքի երուսն դրանք փարտ պատիվ ունեն մեզ համար աղաջանյան ամալիա եք ունեցավ սայիդա եք ունեցավ օրբելյան սրանք մեր քաղաքի զարթնալար եւ իրենց աշխատանքով, իրենց վարքով օրինակելի եղավ ամբողջ քաղաքի համար։ Ինչ ավանդույթներով եւ սովորույթներով էր հայտնի նախապատերազմյան Ստեփանակերտը երիտասարդությունը հավաքում առալ առաջ մարզգործկոմի շենքը եղել է վալիբոլի հրապարականը ստեղծած Քաղաքի ո՞ր մասում Ավերվա շենքի տեղին չի նոր շենք կա Նախկին դատախազության շենքը Տոնյանի Պուրակի մի մաս հրապարակը եղել քաղաքի երիտասարդությունը հիմնականում այդտեղ է հավաքում եւ սպորտային խաղեր են դառնում եւ այն հին Ղարաբաղյան խաղեր թուկուտուկային տամ ներկանիշ Վերկան Շահումյանի արձանի մոտ հնգերը պատամ անպայման հավաքում ընկնակյան ամկնակտան ու մեր տրավան մեր բակում նստում, մեր կողքին մի փոքրիկ բան կրպակ գարեջուր ու ցեվան դրած հիմա այդպեսի բաներ հովա նայում հիմա մարդ չկտեսնում ճամս նիմնում տոնու նեգուցի արդեն հասակն է պես ջայելին ուրիշ բան Ստեփանակերցին ինչով կարող է օգտակար լինել իր քաղաքին իր վարվելակերպով իր աշխատանքով, թեկուզ եւ իրեն Բաքվում, թեկուզ եւ միտեղ մի կնանջ շարժում չէ, դա էլ այլ օգուտ է։ Ինքը կարողանում է իր երկում բան ստեղծի։ Պետք է ամեն մեկը իր ուժի չափ մի ինչ որ ներդրում ունենալ։ Մի պարապսարապ նստեվիչ կարթաղանե կամ դոմինախաղանե օր անց կսնե ձևիչնի, պետք է աշխատնակային օրը արդյունավետ լինի, որ վերակենը մտածի այդ օրը ինչի անելու։ Անպայման չէ որ պետությունը նրան աշխատանքի վայր տա։ Շատերը ասում են աշխատատիվ չէ։ Յուրաքանչյուրը կարող է աշխատատիվ ստեղծել։ Գնան մեր անտառները անտարի բարիկների ցողտվին, ոչ թե ծառը կտրին։ Օրինակ շատերը քննում հյուն քաղին, հյունին կտրումը նստած խաղում, մտածում չի հաջորդ համար, այլ ինքը մի բան աճեցնի, մի բան ավելացնի, մեր հին մարդիկ անտարը որ մտել են, ապա մամի պատրաստ են կատարապ, անտարը վերացվել այգիների, հիմա շատ ջուղեր իրենց անտարով են ապրում, որովհետև հին մարդիկ ինչ որ հետ կթողան, այդպես է մեր շրջապատում մեր քաղաքացիները, հողակտորներ կան, չէ, շատ իրենը հող ունեն։ Ինչի քաղաքի շրջապատում որ քաղաքը համարաթե կիսագարարավին է, Հնարավոր է, որ ինչ որ գյուատեսական նյութեր արտադրեն։ Պետք է աշխատեն։ Այսօր ճանապարհին մի քիნა պատահալ ոտով, որ պիտի գա մինչև կամուրջը։ Ասնացերքես փող չկա, որ մեքենայով գնամ։ Ասնացերքես փող չկա, նա պինջերա, երկու փունջ մոլուցած, կապ ծախի, կամ թալա, նա դիքը։ Անում չեմ, պիտի անիմ։ Ինչի չի քանի, եթե դուք լինեիք քաղաքային համայնքի ղեկավարը, քաղաքապետը։ Մարդկանց դիմումներ ես ամեն ինչ կանեի որպեսի բավարարեմ։ Ես ինքս անձամբ կհետաքրվեի ոչ թե կգրեի ես ինչին, այն ինչին, որ այդ հարցով զբաղվի։ Բայց ժամանակը կհերիքի արդյոք։ Ժամանակը կհերիք, եթե ուզենան ուրիշ տեղ այդ ժամանակը չծախսեն, չէ որ ամեն մի նույնի հետևի մարդան կանգնած, անում չեն։ Ստեփանակերտին հերոս քաղաքի բնակչին վայել կյանքով է ապրում ըստ ձեզ։ Ստեփանակերտը հերոսքաղաք համարիչ, կարող է հերոսքաղաք տան։ Պարտադիր չէ կոչումը լինի մեզ համար Ստեփանակերտը հերոս քաղաք։ հա։ Կոչում տվողը ժողովուրդն է, ժողովուրդն էլ համարում է, որ Ստեփանակերտը հերոս է, որ դիմացել է 4 կողմից տեղացող Շնամական արկերի ռումբերի տեղատարափին, որ Ստեփանակերտին պատերազմի ժամանակ քաղաքը չի թողել, նկողում է ապրել, մակարը գամաձել, շտապես որ հերոս չունա եւ Ստեփանակերտն է հերոս։ Շուշի տողը իրավունք չունի, որևէ տեղ ձայն հանել, եթե այստեղ ադրբեջանցին դեր հայը Շուշի Ստեփանակերտի տեղը չէր մնա։ Բոլորը դուրս եկած գնացած կին։ Գլոքեին իրենց տները կհեռանային։ Բայց մեր հայերը կարողացել են դիմանալ այնպիսի ցաներ վիճակում, որ Շուշից Խոջալուից համատեղ շրջակցությունը կարողացել են դիմանալ։ Դա մեծ հերոսություն, իսկապես հերոսություն է եւ պետք է Ստեփանակերտի բնակիչներ իրեն պահի հերոսի նման իր աշխատանքով ազդի իր վարկով ազդի, բնավորության լավ գծերով ազդի։ Երևա որ իսկապես Ստեփան Կերտեցի է, արտասահմանից որ գան շատերն է որ գալիս են գնում շատ հիացած են մեր քաղաքացիներով, որտեզի հիանան ուղակի։ Հիմա ես նրանց կենցաղի ապրելակերպի մասին եմ խոսում։ Ապրելակերպը հայրենական պատերազմի ժամանակ ամբողջ խորհրդային միությունում եղել է 8000 ավտոմեքենա։ Ոտով է գնացել մեր զինվորը, ոտաբոբիկ իսկ հակառակորդում դրիվ տեխնիկայի վրա է։ Այսօր Ստեփանակերտի ամեն մի շենքի Բաքում տասնյակ, մի քանի տասնյակ մեքենա ականած։ 3-4 տարի առաջ թերթում ընթերցել եմ, որ ապահովագրված է 17000 ավտոմեքենա։ Ես կարծում եմ, որ ապրելակերպը նորմալ է։ 86 տարեկան մարդում ես աշխատում, հիմա որ աշխատում չի, ըստ բոլորը նստած ինչ որ մեկը նրան օգնի։ Իսկ մեր կառավարությունն է կարծես թե մենակ ճանևորների կառավարությունն է նրանց ա օգնում։ Ինչու պետք է ճանևորնի։ Ինչու Ստեփանակերտին կամ Ղարաբաղին ճանևորնի։ Չէ՞ որ ամենաաշխատասեր մարդիկ մեր Ղարաբաղցիքն են։ Էլի պատերազմն ասում է Անտարովն է ապրել մեր ժողովուրդը։ Չէ՞ ցանկանաչ քաղաք, չէ՞ ցանկանջոլոս քաղաք, գծմծուկն քաղաք, ես մի նեմի վերանապրող դրանով։ Հիմա նստած ինչ պիտի անին։ Վերևից թափեղուն ունեցվածքը թե վերցրեք ապրեցեք, պետք է աշխատեմ։ Ես նեղանում եմ, երբ ասում Ստեփանակերտում աղքատ ապրող կա։ Չպետք է լինի։ Պիտի աշխատեմ։ Կարող է հիվանդնի, հաշվանդամնի, դրանց պետք է օգնել, բայց որ առողջ մարդա 90 տարեկաննի, 100 տարեկաննի, եթե նա կարող է աշխատի, թող աշխատի։ Խնդրում եմ անծանոթի համար բնութագրել Ստեփանակերտը։ Անծանոթ մարդ եթե մտնի Ստեփանակերտ, կասի ես մտել եմ մի դրաստավայր որտեղ մարդիկ ապրում են երջանիկ, որովհետև եթե երեկոյան նա դուրս գա Ստեփանակերտ Բուրակը գնա կամ հրապարակը գնա, տեսնի այդ Երուսերը, նա երբեք չի մոռանա։ Ինչ կուզենայիք ասել Ստեփանակերտին եւ Ստեփանակերտցուն։ Կուզեմ որ հա, երկինքն էլ չտեսնի այն օրերը ինչ որ տեսել են վատ օրերը Ստեփանակերտը պետք է ճանաչվի որպես լավագույն քաղաքներից մեկը աշխարհում։ Այդ կուզեմ, որ աշխարհում Ստեփանակերտը ունենա իր եղբայր իր քուր քաղաքները եւ հանդիպումները շատ կինեն եւ Ստեփանակերտն արդարացնի որպես քույր կամ եղբայր իրեն արդարացնի։ Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի օգոստոսի 7-ի թողարկումը։ Մեր հյուրներ Թոշակարո մանկավար Մարլեն Շանազարյանը։ Զրուցում էինք Ստեփանակերտի եւ Ստեփանակերտցիների մասին։ Ծրագրի հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։